Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. je oko 5900. prije Krista. U području donje Mezopotamije, međuriječja između rijeka Eufrat i Tigris, događa se jedna od najvećih promjena u povijesti čovječanstva. Na plodnim ravnicama tog područja razvija se poljoprivreda koja se temelji na navodnjavanju. To se razdoblje u arheologiji naziva ubajitskim, prema nalazištu Talal Ubaid, smještenom u današnjem jugoistočnom Iraku. To se razdoblje odlikovalo kućama i zgradama od cigle, vjerojatno prvim silosem za žito i keramikom koja je bila ukrašena ponekad geometrijskim, a ponekad i cvjetnim i životinskim motivima. Najvažniji od svih ubaidskih nalazišta je Ridu, grad na jugu Iraka, u kojemu su pronađeni i hramovi posvećeni bogu vode Enkiju. Roger Matthews u knjizi Ljudska prošlost u poglavlju Uspon civilizacija u jugozapadnoj Aziji piše. Tu su građevine od cigli od blata, sagrađene jedno na drugoj u kronološkom slijedu koji se proteže kroz cijelo ubajitsko razdoblje. Počelo se s malenom i jednosobnom građevinom. Hramovi su onda građeni sve veći i veći, da bi dosegnuli vrhunac u najgornjoj razini s klasičnim mezopotamskim trodjelnim planom, s potpornim stupovima i uvučenim nišama, kao i soltarima i žrtvenicima, a cijela građevina je podignuta na čvrstoj platformi. Velike količine pepela i ribljih kostiju nađene u gornjim hramovima ukazuju na to da se riba žrtvovala Bogu. Slijed u Eridu je od posebne važnosti kao rani dokaz uloge hrama u mezopotamskom društvu. Hramovi su bili vrlo važni elementi u počecima složenih društava u tome području. Njihovi svećenici i upravljači nadzirali su mnoge dijelove dnevnog života, uključujući i upravljanje zemljom i radnom snagom, raspodjelu hrane i iznad svega pravu proceduru za vjerske svečanosti. U popisu sumerskih gradova Eridu se spominje kao najstariji, kao grad prvih kraljeva. Zaštitnik tog grada bio je bog Enki ili gospodar slatkih voda koje teku pod zemljom. Ostaci Eridua nađeni su na humku zvanom Abu i Iskopavani su uglavnom između 1946. i 1949. pod nadzorom Iračkog odjela za starine i baštinu. U to u ubajitsko razdoblje oko gradova poput Eridua počeli su živjeti velike skupine ljudi. Svi su se oni hranili zahvaljujući izumu tog bajitskog razdoblja, poljoprivredi koja se temeljila na navodnjavanju. Navodnjavanje nije po prvi puta izumljeno u Mezopotamiji. U području plodnog polumjeseca na Levantu i Anadoliji nađeni su raniji dokazi navodnjavanja polja. Ali na Levantu i navodnjavanje nije bilo uvjet za razvoj poljoprivrede. U to vrijeme ta područja imala su dovoljno kiše. U Mezopotamiji klima je bila znatno suša i navodnjavanje je tamo ključni preduvjet razvoja poljoprivrede. Pored toga, ono mora biti tehnološko puno razvijenije. To su uvjetovali i reljef i klima tog područja. Elizabeth Stone u knjizi Priručnik za drevni Bliski istok u poglavlju Mezopotamski gradovi i okolica piše. Područje južno od grada Samare i jedna je od najvećih svjetskih delti. Široko, ravno aluvijalno prostranstvo stvoreno nagomilanim nanosima rijeka Tigrisa i Eufrata koje teku kroz to prostranstvo. To područje je tako ravno da rijeke vijugaju pored lanaca brežuljaka koji se uzdižu iz ravnice. To je stanje koje bez upravljanja rezultira brojnim međusobno isprepličućim rukavcima koji se pomiču sa svakom sezonom poplava. Prema tome, prvi zadatak onih koji su utemeljili civilizaciju na tome području bio je da umjetno podignu obale na svakoj strani rijeke kako bi osigurali da naselje koje je podignuto na jednom od tih rukavaca ne bude ostavljeno na suhom nekoliko godina kasnije. Drevno mezopotamsko naselje podignuto je uzduž brojnih kanala na Tigrisu i Eufratu s brojnim točkama dodira. Sustav znatno drugačiji od onog viđenog danas, kada su Eufrat i Tigris razdvojni jedan od drugog. Suha klima i vijuganje rijeka učinili su navodnjavanje nužnim. Sustav navodnjavanja značio i postojanje sustava upravljanja, neku vrstu prve vlade. Kanali za navodnjavanje morali su se prokopati. Da bi polja na kraju tog sustava mogla primati vodu, naplavljena zemlja morala se stalno čistiti. Tako izgrađeni sustav navodnjavanja omogućavao je da veliki broj ljudi može živjeti na jednom mjestu. Elizabeth Stone piše. Navodnjavana zemlja upotrebljavana je na dva načina. Čestice zemlje blizu glavnih rijeka korištene su kao voćnjaci datulja. Povrće i druge voćke rasle su ispod njihovih krošnji. Slatka voda u tim područjima smanjivala je prijetnju od zaslanjivanja tla. Tako je dugoročna investicija poput sadnje voćnjaka bila isplativa. Područja na kojima su podzemne vode bile slane služila su za sadnju žitarica, uglavnom pšenice u ranim danima mezopotamske civilizacije. Kako je vrijeme prolazilo, pšenica je zamjenjivana ječmom, biljkom koja je bila više otporna na sol. Uzgajanje žitarica i voćaka nisu bili jedina grana privrede od kojih su živjeli ljudi u najranijim velikim naseljima Mezopotamije. Pustinja oko sustava navodnjavanja davala je dovoljno vegetacije za uzgoj koza i ovaca. Kako je voda uvijek bila blizu pustinskih pašnjaka, uzgoj ovaca bio je važan za Mezopotamiju. Una je bila ključna roba, izvoz tekstila igrao je ključnu ulogu u ekonomiji tih mezopotamskih naselja. Izvoz tekstilnih predmeta omogućavao je uvoz kamena, metala i drveta. Svi ti materijali bili su ključni za izgradnju tih velikih naselja i kasnijih gradova. Navodnjavanje je imalo i svoju lošu stranu Podzemne vode ispod navodnjavanih područja postajale su slane. Pored toga, velike navodnjavane površine su na suhoj klimi i jarkom suncu južne Mezopotamije isparavale i to je dodatno povećavalo zaslanjenost tla. Ali navodnjavanje se nije moglo zaustaviti. Ono će na kraju dovesti do prvih gradova na svijetu. Dvije su važne oznake u bajitskog razdoblja. Prvo, naselja nastala u tom razdoblju su dugovječna. U bajitsko razdoblje trajalo je od oko 5900. do oko 4200. godine prije Krista. Arheološki nalazi nađeni na jugu Mezopotamije ukazuju da su naselja u bajitske kulture bila dugovječna i da su imala dug i stabilan razvoj. S vremenom ona su samo postajala sve složenija i veća. Drugo, kultura tog razdoblja bila je raširena na velikom području. Trag Tragovi te kulture mogu se vidjeti u Perzijskom ili Arapskom zaljevu, od današnjeg Bahreina i istočne obale današnje Saudijske Arabije do današnjeg Omana. U tom dugom i bogatom razvoju bajitskog razdoblja stvoreno je nešto što će odrediti danji razvoj naselja u području Mezopotamije. Mark van de Mierop u knjizi Povijest drevnog Bliskog istoka piše... Primarni u društvenom razvoju bili su uspon hijerarhije i centralizacija moći i funkcija. To je rezultat rasta veličine zajednica. To su temeljne razlike vidljive između sjevera i juga Mezopotamije. U južnoj bajskoj kulturi neki članovi zajednice imali su jasan, drugačiji status, kao što je indicirano rastom veličine i tlocrtom građevina u kojima su živjeli ili koje su nadzirali. Moć tih novorazvijenih elita čini se da je proizlazila iz nadzora nad poljoprivrednim blagom. Među obiteljima koje su činile te zajednice, jedna bi se uzdigla kako bi nadzirala skladište žetve na nekoj središnjoj lokaciji. To je već vidljivo na jugu, dok na sjeveru u isto vrijeme kultura halaf pokazuje znakove društvene homogenosti. Kada se ubajitska kultura širi oko 5500. godine prije Krista na područje Halafa, tamo dolazi i društvena diferencijacija. Nove elite su nama vidljive i u njihovom traženju rijetkih i egzotičnih stranih roba. Bajitsko razdoblje još je i danas zagonetno i nedovoljno istraženo, ali ono je odredilo smjer u kojem će se dalje razvijeti naselje u Mezopotamiji. Hram kao središnje mjesto u naselju, korištenje pečata u upravljanju ekonomskim i kultnim poslovima, razmjena roba na velikim udaljenostima, sve su to bili temelji na kojima će graditi druge kulture. Oko 4200. godine prije Krista na području Mezopotamije prestaje se upotrebljavati oslikana keramika u bajitskog razdoblja. Nju zamjenjuje uglavnom neoslikana keramika. Ona pripada razdoblju Uruk. Iako je keramika tog razdoblja bila neuglednija od one u bajitske, ona je označila početak novog razdoblja u povijesti svijeta. Ona je označila početak stvaranja fenomena koji nazivamo civilizacijom. Godine 1928. Njemačko orijentalno društvo i Njemački arheološki institut počeli su iskapati na mjestu Tal al-Mukajar u današnjem jugoistočnom Iraku. Ono što su otkopali danas je znano kao Uruk. Na tom nalazištu otkopani su ostaci obrambenog zida od cigle koji je imao 10 km u promjeru. Taj grad prema mitu sagradio nitko drugi nego Gilgameš. Uruk je uistinu bio posebno mjesto. Dao je ime razdoblju koje će potrajati od oko 4200. do oko 3000. godine prije Krista. I Uruk se s pravom može nazvati prvim poznatim gradom u povijesti. Roger Matthews u knjizi Ljudska prošlost u poglavlju Uspon civilizacije u jugozapadnoj Aziji piše Primjereno je tvrditi da je Uruk prvi pravi grad na svijetu. Po tim podrazumijevamo veliku aglomeraciju ljudi, vjerojatno desetke tisuća njih, koja živi u dobro definiranom mjestu koje ima građevine i prostore određene za izvršavanje velikog broja društvenih funkcija. Takve građevine i prostori uključuju i velike hramove i njima pridružene administrativne i stambene građevine za svećenike i službenike, otvorene prostore za okupljanje zbog bogoslužja, specijalizirane zone za obrtničku proizvodnju keramike, obrade kamena i metalurgije i područja za stanovanje. Uruk je prvi istinski grad u povijesti, ali tog grada ne bi bilo bez navodnjavanja i poljoprivrede. Poljoprivreda, a i navodnjavanje ne bi bili mogući bez nekakvog sustava mjerenja vremena. Kada saditi, kada ubirati, kada očekivati plavljenje rijeke. Sve to može dati samo nekakav sustav kalendara a taj sustav mjerenja vremena nije počeo s prvim gradovima i civilizacijama. Ljudi su i prije prvih gradova morali znati kako odrediti kada je vrijeme za određeni posao, a kada je vrijeme za neku svetkovinu, govori profesor dr. Aleksandar Durman, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kad gledamo čovjeka u onim najdaljim vremenima, dakle kad je skupljao i lovio onda zaista mu nije bilo potrebno se orijentirati jer je onako ništa nije proizvodio. Sve je uzeo što je dala priroda. Onog časa kad kreću nasilja, kad kreće civilizacija, bolje rečeno kad kreće poljoprivreda, a onda uskoro vidimo i stočarstvo, na jednom je jako važno kako ćete se organizirati kroz godinu, prije svega kako preživjeti zimu. To mi tako u ovim našim prostorima kažemo. Međutim, ovi na jugu, oni imaju malo drugačije nebo, odnosno drugačiju klimu, pa imaju zapravo dva godišnja doba. Imaju jedno sušno i jedno vlažno. I jako je važno kad ćete sijati, jer to morate sijati u vlažnome, da na početku onoga sušnog razdoblja već bude sve gotovo dozrelo i to je rezerva hrane za onda ostatak godine. Ovi gore iznad nas, na sjeveru imaju hladno i toplo onaj topli dio je mali i tu se morate hiperorganizirati zapravo da preživite onaj hladni dio. Mi smo ovdje na 45. paraleli na nekako idealnom prostoru gdje je eto tako klima nam dopustila da se igramo ne samo ta dva godišnja doba, nego ih imamo četiri. Tako da eh, je naravno važno u svemu tome kad će biti trenutak kad ćemo sjet pšenicu kao zemljoradnici. I znalo se da negdje u desetom mjesecu se mora sijati, e, ne smije se prije, jer bi ta pšenica izašla previsoko i iznad snijega pa bi se smrzla i ne bi ništa bilo od nje, ne smije se prekasno jer ne bi nikla i onda bi protrula u zemlji i tako dalje. Dakle, trebalo izabrati taj trenutak. Prvi kalendar pojavio se kad i pismo, negdje oko 27. stoljeća prije Krista. Najvjerojatnije se prvo pojavio u Mezopotamiji, ali u Egiptu njegov razvoj nije zaostajao s međuriječjem Eufrata i Tigrisa. Temelj kalendara bio je da se mjeseci računaju prema mjesecu, zemljinom jedinom satelitu i da se ti mjeseci nekako dovedu u odnos s kretanjem sunca koje je služilo za računanje godine. Kalendar je podijelio vrijeme na dijelove. To je napravljeno kako bi se podmirile specifične potrebe civilizacija nastalih u dolinama velikih rijeka. Kalendar je omogućavao da se prati najvažnija stvar za održavanje života, poljoprivreda. Starogački povjesničar Herodot nazvao je Egipat darom Nila. Sjajna egipatska civilizacija ne bi postojala da kroz užarenu pustinju u kojoj gotovo nikada ne pada kiša ne teče rijeka koja plavi svoje obale. Herodot u drugoj knjizi svoje historije piše. Kad Nil naraste, on ne poplavi samo deltu, nego ponegdje i granična područja Azije i Libije, i to u dužini do dva dana hoda u smjeru oba kontinenta, nekad više, a nekad manje. O samoj prirodi ove rijeke nisam mogao saznati ni od svećenika ni od bilo koga drugog, a još kako bih rado htio saznati od njih zašto Nil raste počevši od ljetne promjene sunčeva kretanja kroz čitavih stotinu dana i kad je toliko vremena rastao ponovo opada i povlači se u svoje korito, a tada do iduće ljetne promjene sunčeva kretanja ostaje kroz cijelu zimu s niskim vodostajem. Egipćani su, zahvaljujući znanju astronomije i svom kalendaru, mogli točno predvidjeti kada će Nil poplaviti svoje obale. Dobro održavanim sustavom kanala osiguravali su bogatu žetvu žita, koja nije samo prehranjivala stanovnike Egipta, već je omogućavala stvaranje viška te žitarice. Uostalom, u vrijeme Rimskog carstva Egipat je bio žitnica Rima. Slična je stvar bila u Mezopotamiji i tamo su pojavu i održavanje civilizacije osiguravale rijeke Eufrat i Tigris i razgranata mreža dobro održavanih kanala za navodnjavanje. U početcima poljoprivrede prvi poljoprivrednici morali su naći načina kako pratiti kretanje nebeskih tijela. Što je to što je fiksno oko nas možemo reći listopad, eto, u slavenskim jezicima imamo listopad. Međutim, u svim slavenskim jezicima listopad nije isti mjesec. Negdje pada lišće ranije, negdje kasnije. Dakle, eto, nije baš ni to koliko, toliko pouzdano. Jedino što se moglo čvrsto orijentirati to je nebo, da vide što je s tim nebom i kako bi zapravo nebo uključili u taj svoj dnevni život. Naravno, najlakše je prepoznat sunce i vidimo to dnevno gibanje sunca preko, preko neba, nestajanje i pojavljivanje i tako dalje, ali tu je teško onda orijentirati se od odrediti kad je godina. Kad to počinje upravo neki početak godine ili kraj godine ili tu neke nama relevantno vrijeme. S druge strane, kad gledamo e, što bismo mogli uključiti, onda je mjesec. To je relativno i lakše brojati, imate 30 dana okvirno, do 30 se još moglo nabrojati, pa čak imamo jednu paleolitičku pećinu na kojoj imamo 29 kružića. Ne znamo šta je to, ali eto tako ima e, teorija da je to zapravo broj dana u mjesecu Dakle, s mjesecom se moglo relativno lakše, jer ipak do 30 je lakše brojati nego do 365 i tu je onda krenulo e, zapravo orijentacija s lunarnim kalendarom. Međutim, pokazalo se da tih naših 12 e, mjeseci zapravo i nije dobro jer nam uvijek nedostaje onih 11 dana svake godine, naime lunarni kalendar nije 30 dana pa još malo, nego je 29,5 dana i onda tu imamo tih zapravo 11 dana do kraja godine nam nedostaje i to bi se boralo da bi to funkcioniralo kako treba svakih 5 do 6 godina dodavati zapravo jedan mjesec Evo danas imamo Saudijska Arabija, oni dodaju e, nakon nekoliko godina onda neki određeni vremenski period da bi onda to ujednačili. Kalendar se obično vezuju uz pojavu pismenosti. Dokaze za postojanje kalendara prije tog vremena teško je naći. Lovci sakupljači vjerojatno su imali neko računanje vremena koje je trebalo odrediti koje godišnje doba. Pojava poljoprivrede dovela je do potrebe da se vrijeme točnije odredi računa. Ali kako se to radilo prije pisma nije točno jasno. Postoji niz komada kostiju ili kamena ili slikarija i rezbarija na zidovima pećina za koje se može pretpostaviti da predstavljaju pokušaj računanja vremena. Najčešće se smatra da je riječ o brojanju dana ili o mjenama mjeseca. I za jedno i za drugo važan je mjesec kao osnova za računanje vremena. Kod rezova na kostima primjećeno je da oni nisu napravljeni u isto vrijeme. Arheolozima poput Aleksandra Maršaka to je dokaz da se tim zarezima računalo vrijeme. Mašak je na pločici od kosti nađenih u Abri Blancharu u Dordonji, staroj oko 30.000 godina, pročitao 59 oznaka koje su po njemu označavale intervale od 29 ili 30 dana u kojima bi se pojavljivao novi mjesec. E.G. Richards u knjizi Kalendar mapiranje vremena piše. Zamislite problem zapisivanja napretka mjesečevog ciklusa na ovaj način. Počnite na dan kada je mjesec nevidljiv i napravite oznaku. Sljedeći dan možda će biti vidljiv novi polumjesec. Napravite drugu oznaku i još jednu na dan kada mjesec počinje rasti. Na kraju će mjesec biti pun, ali vi nećete moći prepoznati to dok ne počne opadati i vaša nova skupina oznaka počeće s jedan dan zakašnjenja. Nastavljate tako označavati do dolaska zadnjeg dana starog mjeseca, ali možda nećete znati da je to zadnji dan sve dok ne dođe dan potpunog nestajanja ili pojavljivanja novog mjeseca. Jasno je da će biti odstupanja od striktne regularnosti pojavljivanja zbog ovih poteškoća. Odstupanja će se povećati zbog lošeg vremena ili varijacija u trajanju individualnih sinodičkih mjeseca koji se mogu razlikovati u nekoliko sati. Ako se i prihvati tvrdnja da su ti komadići kosti u oznakama prvi kalendari, pitanje je čemu su oni služili jedna je pretpostavka da je riječ o prvim priručnim kalendarima koji su trebali reći lovcima i sakupljačima da je već na primjer prošlo 15 dana od kada su otišli od kuće. Ali sve ovo su samo pretpostavke. Prvi prapovijesni kalendari, to jest sustavi za određivanje vremena, bili su puno veći od prenosivih komada kostiju na kojima su bile urezane crtice ili maleni crteži. Ti su prvi prapovijesni kalendari trebali mjeriti kretanje sunca. Drugi kalendar koji se mogao ostvariti i realizirati je naravno bilo sunce. Međutim, ako ste vi u totalnoj nizini, vi ne možete kontrolirati sunce. Sunce nije važno kad je gore iznad nas, u sredini neba, nego je važno kad se pojavi na istoku, na istočnom horizontu. E ako imate ravnu crtu tamo i pojavi se sunce, vi zapravo ne vidite da to sunce se pomiče od zime gdje je najjužnije na istoku do prvog dana ljeta gdje je najsjevernije na istoku. Ako imate ravnu crtu, ništa od toga. Naravno, kad je čovjek shvatio kasnije, mogao je zabiti stupove nekakve, pa taj horizont pratiti kroz stupove, tako nastaje i Stonehenge. Ali ako imate malo brdo na istoku i onda se pozicionirate nakon nekoliko godina, onda vidite da na početku brda, dolje na jugu tog, južne strane tog brda, sunce počinje na prvi dan zime, a na krajnjem sjeveru tog brda e, izlazi na prvi dan ljeta. I to je to. Polovina tog puta s jedne i druge strane su ekvinociji, dakle proljeće i jesen. I to je tako moglo funkcionirati i tako funkcionira u onim krajevima gdje imate mala brda. Ne smiju biti ni planine, naime dan se pojavi, ali nema sunca pa je onda to teško kontrolirati. Dakle, treba biti ipak neka nekakva manja uzvisina s kojom onda to možete kontrolirati. Tako onda kreće s time, s time da onda bilježite kako se e, pojavi sunce negdje na prvi dan zime na jugu, dakle tog istočnog horizonta, tako na zapadnom horizontu brzo zađe. I dobijete onda jednu malu krivuljicu koja brzo dakle nestaje. Ljeti je to ta krivulja je puno dulja, jer kako rano izađe sunce, tako i kasno zađe. Tako da mi zapravo dobijemo na nebu neku vrstu kao sjekire, dakle na izlasku sunca i na zalasku sunca, dvokrake sjekire. One klepsidre, možda iz toga zapravo izlazi ideja same klepsidre. Temeljni problem usklađivanja lunarnog i sunčevog kalendara proizlazi iz činjenice da je potpuna izmjena mjesečevih faza sinodički mjesec od 29,53059 dana. Ravnanje po danima osnovno je u praktičnom računanju vremena. A sinodički mjesec ima preko pola dana više od 29 cijelih dana – i nekako je trebalo uskladiti te dvije veličine. To se usklađivanje radilo mijenjanjem dana u mjesecu. Na to je još dolazilo i mijenjanje dana u godini, jer sunce prividno obiđe ekliptiku za jedne tropske godine koja traje 365 dana, 5 sati, 48 minuta i 45,2 sekunde. Kako tropska godina nema cijeli broj dana i tu se mora usklađivati kalendar mijenjanjem broja dana. Ako se to dodavanje dana ne bi precizno radilo ili ako bi se potpuno zanemarilo, mogao je nastati kaos. Primjer tog kaosa je onaj koji je zatekao Gaj Julije Cezar kada je pobjedio sve svoje neprijatelje u građanskom ratu. Pored niza reformi i zakona, 46. godine prije Krista, Cezar je reformirao i rimski kalendar. Starogački povjesničar Plutarh u Cezarovom životopisu piše. Jer ne samo da je u vrlo drevna vremena odnos mjesečeve godine prema sunčevoj zapao kod Rimljana u posvemašnju zbrku, tako da su žrtve i svetkovine malo pomalo odstupajući najzad pale u suprotna godišnja doba, nego i u to vrijeme ljudi općenito uopće nisu mogli izračunati sunčevu godinu, a svećenici koji su jedini znali pravo vrijeme, iznenada su i na svačije iznenađenje umetali prijestupni mjesec koji zvahu Marcedonijem, a zanj se pripovjeda da ga je prvi umetnuo Numa iznašavši tako malen i kratkovijek lijek za pogrešku u pogledu zvijezdanih i sunčevih ciklusa. U Cezarovo vrijeme svojevodno umetanje ili izostavljanje mjeseci a i zbog manipuliranja kalendarom zbog političkih dobitaka, kako bi se skratio mandat magistrata, dovelo je do toga da je Cezar u 46. godini morao dodati dva mjeseca u trajanju od 67 dana kako bi se uskladio kalendar. To je značilo da je uoči te reforme kalendara, koja će se održati sve do reformi pape Grgura 13. službeni kalendarski početak proljeća mogao pasti pred sam početak ljeta. Važnost mjeseca i sunca ostavilo je traga i na vjerovanjima starih naroda. E, stari narodi imaju magnu mater, veliku majku zemlje. Svi vjeruju u nju, eto tako rađanje zemlje, recikliranje i tako dalje, odnosno reinkarnacija, izlazak van, zrno se sije, pa niče i tako dalje i sve je vezano uz plodnost zemlje. Tu plodnost zemlje možete najlakše pribilježiti i orijentirati se prema mjesecu. Mjesec i ženska mjesečnica – dakle i njezin ciklus, podudaraju se. Dakle, eto, tu je zemljoradnička populacija tih starih prvih zapravo naselja, svijeta, zemljoradnika, e, na taj način zapravo funkcionirala. U kasnijem vremenu dolaze stočarski narodi. Naravno, puno lakše pripitomiti pšenicu, jer je posijete pred kućom, nego govedo ili, ne znam, neku divlju kozu. Dakle, civilizacija vezana uz pripitomljavanje životinja nastupa kasnije. Mužjak ispred stada, bik je ispred stada, ovan je ispred stada, to onda sam sam više ne ide, jer je sad muški ego na neki način u prvom planu, jer i muškarac je za tom stokom. Naravno, žena je od otraga zajedno sa obitelju, sa starima, treba brinuti o svemu ostalome, a eto taj onaj koji se juri za stokom, taj ispred. Naravno, on se ponaša kao i taj bik ispred, ispred sebe. On je orijentiran ka nečemu što više nije mjesec nego sunce. Kod stočarskih naroda se pojavi još nešto drugo, a to je grom nemamo ga u kalendaru, gromovnika, jer njega ne možete nikako ciljano pogađati, ali onda se pojavi kao zapravo jako moćno božanstvo i najmoćnije je zapravo gromovnik Zeus, Jupiter i tako dalje, Perun u slavinskih naroda. Međutim, uz njega je uvijek sunce. Jedan udarac groma, pamtim nešto iz 81. godine iz novina što sam pročitao u vjesniku. Kaže novine, pišu, jučer je na šar planini grom ubio 220 ovaca. Dakle, u jednostotinke sekunde nestala vam egzistencija naselja. To se ne događa kod radnika baš tako. I zato je gromovnik onda prvi. Bez obzira što nemamo ga u nekom godišnjem ciklusu. Ali uz njega je paralelno e, sunce, svi drugi su podloženi e, gromovniku. Osim sunca koje je tu. Zvijezde i zvježdja bile su važne u određivanju vremena u prapovijesti povijesti. Za vrijeme dana zvijezde se ne vide, u noću je sunce skriveno. Ali ljudi u prapovijesti i ranoj povijesti primijetili su da neposredno nakon zore ili neposredno nakon zalaska sunca je moguće primijetiti izlazak ili zalazak zvijezda koji su blizu položaju sunca. Takvi izlasci ili zalasci nazivaju se helijakalni izlasci ili zalasci. Primjećivanje te činjenice u priču o mjerenju vremena i njegovom određivanju uvelo je zvijezde i zvježdja. E.G. Richards piše Jednom su Egipćani primijetili helijakalni izlazak zvijezde Sirius, koju su nazivali Sopdet, a Grci su je zvali Sotis, na dan koji je bio blizu godišnjem plavljenju Nila sredinom srpnja. Svake godine, nakon svog helijakalnog izlaska, Sirius je bio čak više na nebu u vrijeme izlaska sunca. S vremenom, dok je prolazila godina, zalazio je u vrijeme izlaska sunca. Hoće li se to ikada više dogoditi? Nakon nekog vremena on bi se pojavio nakon 70 dana kako bi opet izveo svoj helijakalni izlazak. Činilo se da sunce zapada iza zvijezde u nebeskoj sferi. Gledajući helijakalne izlaske i zalaske dan za danom, mogli biste navesti niz zvijezda koje su izlazile ili zalazile prije sunca i označiti ih na zvijezdanoj karti. Mogli ste vidjeti da se sunce kreće u dobro određenom putu, nazvanom zodijak. Babilonci, možda negdje oko 3000. godine prije Krista, zabilježili su zvježdja koja su ležala na putu sunca ili mjeseca, jer se i on kretao putem zodijaka. Kasnije su podijelili zodijak u 12 jednakih dijelova znanih kao znakovi zodijaka. Sunce se nalazi u svakom znaku kako godina prolazi, tako da se svaki znak nalazi u određenom dijelu godine. Riječ zodijak dolazi od starogačke riječi zodion, mala životinja. Svi stari narodi imali su znakove i nazive za znakove zodijaka. Od Babilonaca nisu poznati nazivi za dva znaka. Mi vidimo u Egiptu zabilježeno, a to je dobar dio mitologije egipatske leži na tome. Naime, jedan od najvažnijih trenutaka u Egiptu je kad zvijezda Sirius potone za horizont. U tom času počinje poplava Nil plavi. I to je jedino vlažni period u Egiptu kad se sije intenzivno. 40 dana nakon toga Sirius se pojavi na nebu i tu okvirno, okvirno oko tog vremena i Nil počinje se povlačiti. Dakle, unutar tog nestajanja ciklusa Siriusa smo dobili plodno tlo. Naravno da je onda Sirius postao glavna žena zapravo Egipta i to Božica Izida i to tako funkcionira. Njezin e, suprug dakle opet božansko ostvorenje. Ovaj puta nije samo jedna zvijezda, nego je zvježđe, zvježđe Oriona i to je bog koga Egipćani zovu Oziris. One tri egipatske piramide su zapravo pojas iz zvježđa Oriona. I nekako se računalo u Egiptu da je najbolje da budete sahranjeni, ako ste neki moćnik, unutar toga gdje je zabilježen Orion, na tome prostoru, jer se pokazalo da deseta kilometara gore imamo još dvije, ali porušene piramide i dolje južnije. Tako da smo dobili na tome mjestu taj Orion. A Orion je zapravo na neki način, kako bi rekao, raj Egipćana, jer ako ste zaslužili to da odete tamo, onda odete u, u Oriona. Dakle, Bog Ozeris važe duše pokojnika i šalje vas gore. Dakle, imamo Oriona i Izidu. I sad, to je Egipat, to je 30. paralela. Kad dođete kod nas, Naime, Sirius je najsjajnija zvijezda na nebu. Nama ništa ne znači. Ne ovdje, nama ovdje u Hrvatskoj, nego u europskim relacijama. Ništa. Jer zapravo je taj njezin nestanak kad se pojavljivala i nestajala, zapravo ničim nije bilo konkretnim obilježeno na ovim našim prostorima, ali kad povučemo te tri piramide i tu crtu od te tri piramide u kontrasmjeru, jednom smjeru je Sirius, zato su ga ispojili sa Orionom, a u kontrasmjeru su plejade, zvježdje plejada. Nama u Europi su plejade sve. I ovima gore na 45. Par- paraleli svuda od Kine do američkih indijanaca su plejade sve. Eto, to je zato jer one u nekom ciklusu u tim davnim vremenima kad se to počelo računati su bile jako relevantan faktor za određivanje godišnjeg doba. Problem zvježdjima jest da se ona s vremenom mijenjaju. Te su promjene vidljive na duga razdoblja. Uzrok tih promjena je gibanje zemljene rotacijske osi i promjena njezine putanje. Zvježdja koja su bila vidljiva u prapovijesti danas su posve drugačija. Carl Sagan u knjizi Kozmos piše. Čak i tijekom životnog vijeka ljudske vrste koji iznosi nekoliko milijuna godina, zvježdja su se mijenjala. Promotrimo sadašnji izgled velikog medvjeda. Vrativši velikog medvjeda u prošlost u skladu s kretanjem zvijezda koje ulaze u njegov sustav, vidjet ćemo da je imao sasvim drugačiji izgled prije milijun godina. Veliki medvjed tada je vrlo podsjećao na koplje. Ako bi vas vremeplov odveo do nekog nepoznatog doba u dalekoj prošlosti, u načelu biste mogli odrediti epohu u kojoj ste se našli na osnovi izgleda zviježđa. Ako bi, na primjer, veliki medvjed imao oblik koplja, to bi onda značilo da se nalazite usred Pleistocena. Sad je pitanje kad počinje zapravo godina. Je li godina počinje onda ovim ciklusom kad je mi danas imamo ili ona počinje zapravo onda kad počinje sve rasti. Naravno u starim vremenima su se ipak orijentirali onda kad imate sigurnost, kad počinje rasti. I tako da je 21.3. zapravo prvi dan proljeća sve do e, julijanskog kalendara je počela godina i tako je funkcionirao. Odnosno, julijanski kalendar je dodao dva mjeseca, naime do tih vremena i julijanskom kalendaru su bila deset mjeseci, a onda smo dodali dva mjeseca, tako da je decembar, dakle decembar deseti postao dvanesti, e, Jer smo dodali dva mjeseca. Dakle, starim narodima je prvi dan proljeća bila nešto relevantno. A na 45. paraleli, prije 3000 godina, Zvježđe Oriona, to je dominantno zimsko zvježđe, zapadalo je za horizont na šest mjeseci. Te tri zvijezde iz pojasa su u jednom danu zapale za horizont i nije ih bilo više šest mjeseci 21.3. Dakle, mi možemo reći okvirno 2800. godine prije Krista, na prvi dan proljeća nestalo je Oriona. Međutim, u tom potezu dalje su i plejade i one su taj dan isto nestale. Tako da su i plejade onda nama bile jako važne. Međutim, u tim rotaciji zemlje oko sunca i tako dalje, Orion se puno sporije vrati na nebo iz naših perspektiva nego Plejade, one se vrate već negdje s prvim danom ljeta. I kaže se, grčki pjesnici kažu, plejade na nebu kad se pojave, valja početi žetvu. To znači zapravo da ih nemamo e, kroz cijelo proljeće. Nestanu na prvi dan proljeća, nema ih i na prvi dan ljeta se pojave i eto to je onda ciklus nečega što e, funkcionira. Tako da su uz Orionov pojas i plejade eh, bila jako fiksni eh, i jako važan faktor. U prapovijesti kretanja sunca, mjeseca i zvijezda zaokupljala su ljude. Ona su ostavljala traga u svakodnevnom životu. Kretanja sunca, dnevna i godišnja, davala su očiti simbol za procese rađanja, propadanja i smrti, te ponovnog rađanja. Kretanja sunca imala su i tekakvu ulogu u orijentaciji prapovijesnih građevina. Chris kareu u knjizi Ljudska prošlost u poglavlju Europa Holocena piše. Velika većina grobova sagrađenih u zapadnoj Europi tijekom 5. i 4. tisućljeća prije Krista okrenuta je prema istoku i prirodni simbolizam izlazećeg sunca vjerojatno je bio posebno važan za građevine u kojima su odlagani ostaci mrtvih. U New Grange u Irskoj posebna kutija na krovu izgrađena je iznad ulaza u prolazu grobnicu kako bi omogućila zrakama izlazećeg sunca da prodru u dno komore u vrijeme zimskog solsticija, čak i kada je sam ulaz bio zatvoren i zapečaćen. Najupečatljivije građevine vezane uz promatranje sunca i za mjerenje vremena vezane su uz velike megalitske strukture koje su se počele dizati po zapadnoj Europi, sredozemlju, ali i drugim mjestima na svijetu od četvrtog tisućeća prije Krista. Daniel Hedrik u knjizi Tehnologija svjetska povijest piše. Najizuzetniji izražaj neolitske tehnologije je gradnja megalita ili velikih kamenih spomenika. Ljudi neolitika podizali su spomenike na mnogo mjesta, od zapadne Europe do uskršnjih otoka na Pacifiku. Najraniji su bili hramovi na Malti, sagrađeni prije 6000 godina. Najčudesniji od svih je veliki kameni krug u Stonehenge u Engleskoj. Najveći kamenovi teže između 25 i 50 tona svaki i prevezeni su 50 km preko kopna. 82 kamena, svaki težak 5 tona, dovezena su iz udaljenosti od 250 km, djelomično na splavima. Sav rad učinjen je bez pomoći kolotura ili nekih drugih naprava. Arheolozi pretpostavljaju da je gradnja Stonehenge-a zahtijevala rad nekoliko tisuća ljudi tijekom niza godina između 2800. i 1100. godine prije Krista. U neke dane godine kamenovi postavljeni u Stonehenge-u savršeno su poravnani s mjesecom i suncem. To je arheologe ponukalo da tu građevinu vide kao prapovijesni observatori ili kameni kalendar. U nizini Srednje Europe takva građevina nije bila moguća. Zato se pribjegavalo drugom načinu mjerenja vremena i kretanja nebeskih tijela. Drevni stanovnici Bučedola imali su pokretni kalendar, mnogo manji od kameni gromada podignutih na drugim dijelovima svijeta. Mi smo na 45. paraleli, dakle možemo govoriti o četiri godišnja doba. Dakle, nije kopija ničega na jugu, premda i oni imaju Oriona i neke druge stvari. Dakle, eto, tu imamo u vučedolsko vrijeme, e, rekli bismo imamo četiri godišnja doba, imamo u gornjem pojasu na posudi, imamo sunce istovremeno kao i Oriona. Sunce na astrolom kalendaru ne bi trebalo funkcionirati, ali to je jako važno jer onog časa kad Orion zapadne za horizont, nestao je zimski dio godine, pojavilo se sunce sunce dakle nosi plodove i sve ostalo. Dakle imamo e, ljeto i to sunce. Sljedeći pojas ima ono što je dominantno, a to je onda mlječni put na nebu. U sredini mlječnog puta je duplo slovo V, zvježđe Kaziopeje i malo dalje iznad toga zvježđe Labuda, to je X. I to je ono što dominira ljeti. Krećemo onda u jesen, E sad u jesen dobivamo novo zvježđe koje se pojavi, to su blizanci. Eto, to su dvije točkice i tu onda to možemo prepoznavati. Međutim, imamo jedno komplicirano zvježđe, a to su zapravo ribe. One se pojave zapravo kao neki kut jedan. Međutim, kako se one šire na tom proširenju, na drugoj strani je kvadrat drugog zvježđa, konja Pegaza. To je tijelo konja Pegaza. I oni su spojili te ribe i taj kvadrat konja Pegaza i to je onda nova varijanta zvježđa tako ga stari narodi spajaju zajedno, i ribe i pegaza, u to jednu novu varijantu, tako da imamo ta dva nova zvjeđa. I onda se vraćamo u zimski period kad ništa nije nestalo, sve još funkcionira, sve je vidljivo na nebu, osim što je se i Orion pojavio i on dominira tim zimskim nebom. Eto, to je nađeno u jednoj jami na Vučedolu, eto, otkopali smo je E, ono što je jako zanimljivo, 21.3.78. E, godine, eto na prvi dan proljeća. Međutim, puno godina kasnije, ganjajući zapravo neke druge neriješene probleme e, na Vučedolu, imali smo jedan grob gdje smo imali muškarca i sedam žena i bila je jedna vrlo zanimljiva posuda, uz brojne druge posude, ali jedna je bila zanimljiva jer je nije bila simetrična na vučedolskoj kulturi i tim starim kulturama ukrasi su uvijek simetrični. Međutim, ovdje je bilo dominantan ukras, fantastičan ukras koji nije simetričan bio. Nisam znao zapravo objasniti zašto je taj grob muškarca i sedam žena. Pa su rekli, eto, imaš harem, ali to meni baš nije funkcioniralo u tom smjeru, pa sam tražio nešto dalje i zapravo sam shvatio da je ta posuda biljeg onoga zašto su oni sahranjeni. I iz toga je zapravo nikla ta ideja jer sam tamo prepoznao i Oriona, tamo sam prepoznao Plejade, ali sam tamo prepoznao što na kalendaru nema, a noćno nebo pokazuje Veneru i pokazuje Mars, planete. Dakle, one su lutalice, oni putuju, a zvježđa su fiksna i zapravo tijekom godine planeti prolaze kroz zvježđa i mi ih tako bilježimo i tako se određuje i naša sudbina, tako astrolozi na neki način funkcioniraju. Krajem ožujka 1978. godine u središtu Vinkovaca počelo je arheološko iskopavanje na mjestu na kojem će se kasnije podignuti hotel Slavonija. Razlog za iskopavanje bilo je naknadno unošenje u projekt atomskog skloništa. U novom iskopanom dijelu pronađen je pod jedne kuće vučedolske kulture, kulture koja je cvala od 3000. do 2400. godine prije Krista i jama koja je pripadala toj kući. Na dnu te jame, koja je u trenutku zatrpavanja služila kao podrum vezan za kuću, pronađene su posude, kolekcije od pet kompleta dvodjelnih glinenih kalupa za lijevanje bakrenih sjekira i posuda u kojoj se topio bakar otkriće kalupa za ljevanje bakrenih sjekira bio je veliki nalaz. Učedolska kultura bila je kultura velikih kovača i metalurga. Kalupi su promijenili način proizvodnje. Do njihovog izuma svaki se predmet izrađivao pojedinačno. Ali prava senzacija nisu bili kalupi za lijevanje, već tri posebno ukrašene posude. Jedna je posuda dublja trbušasta zdjela amforica s dvije nasuprotne ušice za vješanje. Druga je takozvana kadionica, u čijem su se donjem izvana zatvorenom dijelu nalazile tri kamene kuglice, koja pa je služila kao zvečka. Treći je lonac za koji se u vučedolskoj kulturi može naći malo analogija. Ima visoko podignut trbuh iz kojeg ubrzo prelazi u blago prema van izvinut gornji rub posude. Lonac iz jame ukrašen je u četiri paralelne vrpce, od najšireg dijela do dna, a neukrašen je ostao samo njegov vrat. U potpunosti je sačuvana samo ukrasna vrpca u donjem dijelu, a podijeljena je u 12 polja. Svako drugo polje ukrašeno je različitim znakovima koji nemaju međusobnu simetriju. Gornji su redovi, premda nisu u potpunosti sačuvani, ukrašeni na taj način da će u donjem redu na ukrašeno polje u gornjem imati ukras. Kvadratna su polja po vertikali međusobno paralelna, ali se na jednom mjestu ona u tri gornja reda smanje, tako da su najvjerojatnije mogla činiti 13 kvadranata. Prema našem današnjem sugovorniku, profesoru doktoru Aleksandru Durmanu socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, šare na tom loncu zapravo su prvi europski kalendar, nastao u vrijeme kada su nastajali prvi kalendari u Mezopotamiji i Egiptu. I sad sam tamo imao, dakle, Plejade i Oriona u nekim pozicijama, ali unutar Plejada to je malo zvježđe, najmanja na nebu uopće, kad stavite kovani 120 lipa i prema njima pokrijete ih, dakle, tako su mali, ali ih svi prepoznaju. To znači kad planet uđe, vrlo je zanimljivo bilo da ta ekliptika, ta putanja planeta je prolazila u to vrijeme kroz Plejade, danas više ne. Dakle, jednu noć su mogli biti u plejadama i izađu. I mogli su prepoznati vučedolci da svakih osam godina točno dan Venera uđe u plejade i izađe. Na toj posudi imamo u Plejadama Veneru, ali imamo u Plejadama jednu drugu planetu, a to je Mars. I pokušavajući to riješiti, naravno, eto danas uz pomoć e, te kompjuterske simulacije neba gdje se vraćate svaku minutu u tisuće godina unazad, mogao bih reći da možda imamo na Vučedolu najprecizniji datum u svjetskoj prapovijesti. 7. veljače 2889. naravno prije Krista uđe Mars u Plejade. Drugu noć izađe. 22. veljače, dakle neki 15 dana kasnije, uđe Venera u Plejade i izađe. I sad kako Venera ima brži put, kraći put od Marsa, ona ga sustigne i 9. ožujka se nađu u konjunkciji. To je ljubavni položaj Venere i Marsa, nađu se zajedno. Međutim, tu noć, a to upravo simulacija pokazuje, tu noć je uletio u sunčev sustav kometenke. A kometenke ulazi E, svake tri pol godine u sunčev sustav. I što se dogodilo? Taj komet na svom putu, opet putuje po ekliptici, eto tako je izgledalo, i pogodi Mars i Veneru tu noć i nastavi dalje prođe kroz plejade i izađe van. Naravno, drugu noć kad se pojavila, Venera se odmaknula od Marsa jer bi ona i otišla i onako dalje. Ali su vučedolci zapravo pokopali osam ljudi upravo zato jer su bili obilježeni ti ljudi. Muškarac je imao jedno udubljenje na lubanji. E, žena, jedna među njima imala jedno udubljenje, a ostale su imali po dva. Pravili smo neke eksperimente, to je nastalo usijanom kapljom metala. I oni su dobili udubljenja jer su oni u vučedolsko vrijeme bili orijentirani ka plejadama kao i prema Orionu. Tako da je njih šest žena bilo vezano uz plejade, a Mars sa jednom točkom i Venera s drugom točkom oni koji putuju. Dakle, oni su na neki način bili dio kulta na Vučedolu i kad se to dogodilo, izgledalo kao kataklizma na nebu, oni su njih sahranili i eto počinje novi ciklus. Oko 27. stoljeća prije Krista u doba izuma pisma u Mezopotamiji je nastao i prvi kalendar. Nije to bio prvi kalendar na svijetu, ali bio prvi vezan uz pismenost. Prije toga ljudi prapovijesti na razne su načine se trudili mjeriti vrijeme i unijeti nekakav njima shvatljiv red u kretanje nebeskih tijela, govori profesor dr. Aleksandar Durman, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. imate jednu vrlo zanimljivu priču. Uz kalendar je nađena jedna manja posudica i vrlo je zanimljivo bilo da je ta posudica ima znakove romba, to je Venera. Na jednom dijelu, na najširjem dijelu tijela ima osam znakova, osam polja, a na drugom dijelu ima pet. Pet i osam. I gdje god vidite romb na vučedolskoj kulturi, onda će biti zabilježen sa brojem pet ili sa brojem osam. A to je opet jedna kontrola neba. Rekli smo svakih osam godina, gledajući putanju zemlje oko sunca, a ispred nas putuje Venera. Ona mora dva puta nestati ispred nas, da je ne vidimo, i onda iza nas da se ponovo pojavi. Ako to napravi oko, oko sunca dva puta, onda je to jedna venerina godina. Ona obično, kad gledate iz svemira, ona puno brže putuje za 247 dana obiđe sunce, dakle puno brže nego mi. Ali kad gledamo je s njom, mi je slijedimo tako da ispadne da ona obiđe sunce za 584 dana. 584 puta 5 je 2920 dana a 365 puta 8 je 2920 dana. Dakle, 8 zemaljskih rotacija oko Sunca, točno u dan je pet venerinih rotacija. I to je Vučedolac zabilježio prije 5000 godina.